Pozdrav drugari, mislim da možemo počnemo. Malo pre sam rekla, Mikan e, je pričao sa Rejem i preuzet će koordinaciju nad bosanskim jezičkim timom, tako da, sa te strane... Pa dobro. Dok se ne nađe neko bolje. U svakom slučaju neko ko je, ko je, ko, je, ko je zainteresovan za to i ko je u tom projektu i ko ono brine da, da taj projekat ide, ide dalje. E, dosta mi se ljudi javilo iz hrvatskog tima, oni bi nešto radili, ja ne znam kako da ih uputim, ne znam tačno šta da im kažem, ne znam ošte u kom su tačno u njihovi. Um, samo sekund. U kom su stadijumu njihovi prevodi i dokle su stigli, ja vidim u putlu kad radimo, uh, pošto sam odabrala da mi je alternativni jezik uh, hrvatski, vidim da ima dosta toga E, urađeno. E sad nekad su to dobri prevod, mislim dobri, tačni, a nekad su, ali prosto ne znam, to bi morao neko od njih da pogleda. Ostavila sam tamo na, na zidu poruku da se jave, pošto ih se jedno 5, 6, 7 u poslednjih jedno mesec dana e, javljalo da, da bi hteli da, da prevodi. Kakva je situacija u, u bosanskom timu? Nema nikog, sve moja rodbina tamo koji su prijavljeni, niko ne vidi radi, svi vide gledaju i tako dalje. Dobro, a, a ti? Jel možeš ti to, mislim... Ja kad stignem radim, znači na osnovu vašeg iz Srbije i e, pokušavam bez mog utice ekavskog da bude i ekavski i tako dalje. Znači, pokušavam, radim nešto, naravno nisam zadovoljan, volio bi da može još više, ali eto, nemam s kim. A imaš nama, to je to, znači sad ćemo da vidimo kako, pošto to u osnovi isti jezik, mislim da, znaš, ako, ako sve dok smo mi u stanju da, mm, da dajemo dobre prevode, to može da ide i kao srpsko-hrvatski jezik, pa onda ako baš neki timovi hoće da to sad, znaš, ako imamo neki materijal na srpskom, neki na hrvatskom, neki na bosanskom, ali na dobrom srpskom, dobrom hrvatskom, dobrom bosanskom i crnogorskom, to je sasvim u redu. E, najveći je problem E, trenutno oko, oko kvalitet i oko kvaliteta toga, znači to mora bude onako skroz profi i, i, i, i, i ozbiljen materijal u pitanju. E sad, e, bilo bi dobro da ti e, budeš skroz upoznat sa tim u kom su stadijumu, koje stvari kod nas, da uzimaš ono što je kod nas potpuno završeno. Radim, radim tako. Eto, e sad malo je ovaj ona tabela, to ćemo da ma, Venus, Venus, Venus projekat sajt se radi i to aktivno i mi, mi imamo plan da ga završimo do kraja februara. Na njemu trenutno radimo, e, Marina radi lekturu 1 i ja praktično onda za njom neku tu lekturu 1 i po, a onda ide, ide ovaj, ne za njom, nego ja idem onim mnogo ima sekcije, iz mnogo je faza rađeno, tako da radimo Marina, ja i Jelena na tome. I to će biti krajem februara gotovo. E, uzimaj samo one koji su u koloni poslednjoj, kompletno zeleni. Njih ima 5-6 za sada, a bit će da, da. sve više i više. Ja Kaži ne pratim mi... vaša dokumenta koje vi arhivirate još preko Google Documents, već uzimam samo na, na putlu ono što ste već završili. Ne, ne, ali ti u putlu ne možeš da vidiš šta smo završili. Uh, u putlu dok god se, uh, u putlu čim se unese, uh, ti i ja moramo da prođemo putl, moramo da, ovaj, da prođemo te neke stvari oko koordinacije, uh, gde šta kako, kako znaš šta i tako, tehničke. Um, ono što je zeleno u putlu, to je samo... Um, Uh, neke od tih stvari su samo prevedene, a neke su potpuno lektorisane i završene. Znači, ne možeš po toj boji tu da moraš da pratiš onu našu tabelu, da bi, da bi znao za svaku posebnu jedinicu u okviru nekog projekta dok smo stigli. Misliš na tabelu na Google Documents? Da, da, ona, ona tabela, okay, okay. projekti srpskog jezičkog tima, objasnit ću ti to, to nas, znači nas dvoje, nećemo to na sastanku ovde, više da vidimo kakva je situacija i, i kako stoje stvari. Nas ovde, nas ovde ima, šta je znam, jedno desetak aktivnih, stalno, ima tu još poneko ali desetak, ono, Rajko, Jovan, Marina, Jelena Di koja je lekturu, Bojan isto nešto prevodi, Igor radi, Nikolić radi, Marija radi, tako, ima, ima, ima ljudi, ima ljudi koji su, koji, koji, koji su tu i koji dolaze. U Hrvatskoj, kažem, eto, ima jedno 6-7 ljudi koji su sad nešto zainteresovani, još jedno sigurno 5-6 koji su ranije bili, pa kad bi se nekako i sa njima organizovali, napravili možda ovaj, zajednički sastanak, ali to eto. Prvo, da, da, prvo ću tebe da uputim, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo. Ivana je raspoložena iz crnogorskog tima da se nađemo. I sad samo trenutno u Hrvatskoj nema nikoga. Rej, Rej ne može u ona vremena kad sam ja stavila na, na Doodle za taj sastanak koordinatora, on može sutra i može, i može e, za vikend. Uh, možda pre sastanka internacionalnog tima, tako da što se tiče toga, eto, to su nam termini neki, pa ćemo da vidimo šta ćemo oko toga da radimo. Okej. E sad, znači, ako ti ne prevodiš, nego u stvari samo uzimaš i lektorišeš to što je naše gotovo, to da znaš, samo ono što je u poslednjoj koloni zeleno i zatvoreno. Venus projekat website SEO planiramo da bude, da bude završen do kraja februara. Kako ide Marina? Marina radi tu prvu lekturu nekih stvari? Pa ovih par dana nešto nisam jer sam bila mnogo zauzeta svojim poslom, ali samo da se iskobeljam iz svojih obaveza, već sutra ću da se vratim tome. Par dana nisam radila, moram da priznam. Ba dobro, svi smo bili na nekim odmorima i ono i praznici su bili i ti si bila kući i mi smo bili na planini, tako da smo napravili jednu pauzu i e, sad ono fresh, kako sveži se vraćamo da, <laughs> da, da sameljemo to. E, kao što sam rekla, najvažniji projekat sada nam je Gradina. E, dobili smo 150 strana u Niškom časopisu Gradina da predstavimo Venus projekat. Um, osmislili smo da to izgleda e, da bude neki uvod u kome će biti i, i neki naš tekst u tome ne, o, o, svem, o celoj toj priči, biografija, takve stvari, onda ceo srednji deo od 120 strana, žakove stvari, uh, Znači, tekstovi, Miroslav pravi to i rekao mi je pre neki dan da ima već 100 strana složenih na određeni način i posle u nekom donjem delu će biti aktivizam. E, dobili smo od njih neke prevodioce, znači možemo neki materijal da im pošaljemo da to profesionalci urade. E, pretpostavljam da možemo da im pošaljemo 50 strana, 25 strana, 30, znači možemo neki važan materijal koji ćemo da uključimo u gradinu, takođe da dobijemo praktično gotovo i u lingvističkom timu kad, kad izađe gradina. Ali februar je, e, znači da moramo da predamo sve materijale do kraja e, marta, da bi oni gradinu izdali e, u maju otprilike. Sad, na, na Venus projekat sajtu definitivno uh, radimo uh, ja i Jelena Di, ona radi lekturu i ako ti radiš mi to možemo da stignemo sigurno. Tako da samo osmislimo dobar sistem, a Mikan može za, za nama da, da, mislim, praktično čim mi završimo da postoji ta neka bosanska varijanta. I Denis je isto bio u fazonu ranije da bi se on uključio u tu priču, I rekao mi je, ma ja čekam vas da vi to završite, pa ću samo da uđem i da upravo to što ti Mika ne radiš, tako da s njim možeš, ovaj, možete fino da, da možda s njim možeš da sarađuješ po tom pitanju. Ovaj... Mi smo ovaj. Zanci zle najgori. Pa znaš šta, e, e, nije samo vas je najmanje, nekako vas je bilo najmanje, bilo su to neko dvoje ljudi ranije i, i Denis je tu sve vreme, i evo sad ti, Denis u stvari radio u, u, u Sloveniji. Sad kad je Denis u, u, u Bosni, ja mislim da će to da bude mnogo Može bolje. pitanje samo kratko. Naravno. S, e, kolona D, zatvoreno, gde ti je, piše, to su ta dokumenta koja je završena. E, samo sekund da ja uđem. Izvinjavam se ostalima, samo da to rešim. E, znači, kolona D e, e, za Venus projekat website koji počinje na petoj liniji, traje negde dole do 80. ili već, Ono što je, e, e, da, u koloni D potpuno zeleno, to je gotovo. Hvala. E sad, ovo što piše zatvoreno, to su neke oznake stare, znači sad nam je dogovor da kad, kad nešto bude skroz gotovo da ga tako zatvorimo. Marina je u koloni, broj, u, u koloni C i ona ide prvu lekturu za stvarima koje su prevodili prevodioci, znači to niko nije radio lekturu na tome, znači ona ide polako i jedan po jedan završava ove um, crvene Jasno, u, ostalo, u C koloni. Eto. I sad, da, prosto realno da vidimo svi e, da li mi možemo da stignemo to do kraja februara. E, ja sam savjetovala drugim ljudima, ako, kad nemaju šta da rade, znači ovi koji su završili na prevodi mogu da idu po tekstu, opet ovom zatvorenom, i da traže greške ako mislim da čitaju da prosto proveravamo svi jer to kad daj kad, meni kad... molim te ta prava imam oko za greške kad vidim mukani pa imaš ti na srpskom e, nemaš na srpskom ali ću ti dati na srpskom da, da možeš da da okej okay. Evo, danas sam koristio tekst i onda učim grešku koja je obrtanje slova samo i tako, nije to ništa. Samo, e, to sam ti rekla, to mi samo, e, to ćemo da se dogovorimo kako, to samo da nam naznačiš, bitno je da, da ta informacija dođe do nas, da dođe do, do mene ili do Marine ili do, znači, to može se ostati bilo gde i da onda videla tu grešku ispravimo, tako i svi ostali, znači greške... Ja sam probao, ali videla si koliko je to komplikovano, ispada veliko dopisivanje zbog e, dva, tri slova. Tako je, tako je, daću ti prava jako nas i to je to. Okay. E sad, opet, to ćemo ti i ja da prođemo sutra tu neku putlaturu, da ti objasnim kako, šta, gde i onda sve, sve će da, da, da, da bude ko pesma. Ma ne brini, <laughs> ja pravim te aplikacije tako da se pa ne to, skiraš. to. Ovaj, Nema Marina, potrebe. Marina, šta misliš, jel možemo, uh, koliko, koliko, koliko misliš da je realan plan da stignemo Venus projekat website na taj način do kraja februara? Pa ja mislim da, da je to sasvim izvršno. Zaista, Super. nema tu mnogo posla. Samo treba da se redovnije radi. Eto, ja sam kao što rekao bila na odmoru 15 dana, vratila sam se pre 5-6 dana, pa tako dok se malo uhodem. To smo onda rešili. E sad, Rajko, Jovane, šta biste vi ono, da radite, da li radite sad na nečemu, Jovan radi na ovim dokumentima um, i poslao si mi jedan mail, znači e, da, da još jednom razjasnimo, Što se tiče TZM e, materijala, e, tu stoje e, website njihov i stoji orientation presentation video i aktivist vodič. Znači, ta tri projekta stoje, ali sve ostalo može da se radi. Može da se radi na addendumu, može da se radi na moving forwardu, može da se radi Ehm, na tim dokumentima, može da se radi na newsletteru, može da se radi na, baš ima projekata koji su aktivni, znači to ne stoji, nego, nego su samo zatvoreni sajt, ehm, kao što sam rekla, sajt i, i ove druge dve stvari. Jasno. Kako tebi ide to? Pa dobro, ja sam na neku manju pauzu, ali ide. E, rečnik smo skoro završili, ali ga nismo skroz završili. Znači, to nam je isto bio jedan od projekata koji smo radili na sastancima, da prođemo, protrčimo te neke sporne stvari u rečniku i da to eventualno rešimo. Ovaj, to možemo da radimo ako, ako, ako, ako ste za to ili da prosto, eto. Marina, li imaš ti pravo da edituješ taj, taj, taj dokument, taj rečnik? Um, Nisam probala do sada, tako da ne znam, probat ću sad. Da, mogu, mogu. E, dobro. Um, tako da onda samo nađi neki način da unutra ostaviš komentar ili da, znaš, da šta god to ću i Mikanu sve Pa da, Eto, ima ona to... posebno ona za komentare. Tako je. Znači, svi, svi vi treba, trebalo bi da imate edit na tom, na tom, na tom, na tom dokumentu. E, možeš Marina link samo da mi pošalješ, ne mogu ga naći. Ako, ako, ako imaš otvorenog. Evo stiže, čekaj. Hvala. Taman, taman i oni da mogu da pogledaju i da vidimo ko ima prava, ko nema. Jel si dobila? Gde? Pa ovde u putu, ova, pardon, u tim... E, e, ne, ne, pređi, pređi, na, pređi na ovaj drugi tab gde piše Serbian Linguistic Team Meeting, znači ne ovaj prvi, nego ovaj drugi. Verovatno si kucala u ovoj Dovinus Project TeamSpeak serveru, a to ne, ne, ne, eto. Dakle, ovo je rečnik, on je naš. Šerovano je sa sa Marinom dobro, sa ovako. E, ja nemam pravo. Samo mi daj adresu, mikanović je gmail, ili tako? Da, da. Evo sad imate svi troje. I Rajko, i Jovan, i Ja imam samo Marina. chat ovde, piše samo gledanje. Ne, ne, evo sad sam ti dala, sad sam i tebi, i Jovanu, i Mikanu. Znači, eto, to je samo da se ostavljaju u, u komentari u komentarima, ali nije loše da kad se neka mislim, ovo, ja mislim da treba da koristimo stalno i da stalno treba da razgovaramo ako, ako je neko našo nešto i, i, i da updateujemo. Tu smo sad zamislili da bude i nekako može i bosanski i hrvatski, ono, svako može da iskoristi, ako vi možete da iskoristite ovu tabelu na neki način supera, u svakom slučaju da učestvujemo, da pravimo taj neki, taj neki fond reči koje, koje, odnosno taj neki rečnik reči koje se tu ponavljaju. Uh, samo da se, pre par dana, ako se sećate, uh, ja sam stavila nešto na zid ovaj naš, uh, vezano za skraćenice, možda možemo sada o tome, ono, TVP, a kako ćemo srpske skraćenice. Tako je, tako je. Znači na našim sastancima je u stvari najbolja varijanta da mi abditujemo ove rečnik i da se tako ko je našto naišao u radu, ovaj, tako, smo i, tako smo i radili, hajde to. I eto, sad imate svi prava da editujete, možemo, možemo to da uradimo. Marina, ajde ti, ako možeš na kraj samo dodaj da koje su to skraćenice. Evo, Možda ti Mika ne znaš kako da se doda više ovih e, linija linija jedan put pošto mi ovde samo daje da, da insert one above ili one below, a ne mogu naprimer primjer 10 da ih dodam. Meni si pitala, je li tako? Pa da. Viš kako na kraju ima, ima ovaj, do 154. reda i onda mora da se dodaje. Aha, add, da, vidiš. Dodaje na kraju vi sad sam videla. Imamo li neku, negde pristupač neki web server da nešto napravimo za ovo? Bojane, Bojane, da li imamo neki pristupačan web server da napravimo nešto za ovo? Da. A zašto, Mika, ne? Kao aplikacija, znači gde ovo bude u bazi, gde imate veći, kako da kažem, veći fond reči, e, bolje mogućnosti za ažuriranje i tako dalje. Pa ne znam, da li imamo... Radi se trenutno u ovome, u Google Docsu. E, postoje neke, neke varijante, što se tiče samih ovih reči, to je samo ono što se mi organizujemo, znači tu... Ne, on pita da li ima neki... Ajde, post... pite ponovo. Ja mogu da napravim na svom nekom, znači kao aplikaciju, znači web aplikaciju sa bazom i tako dalje, MySQL server, PHP i tako dalje, sve što ste videli već, gde e, stoje prava ko ažurira koji jezik i tu ubacujete skraćenice, jezike i tako dalje. Isto može da se izvede u Google Docsu, znači e, postoje, mislim, e, što se tiče lingvističkog tima, nisam siguran znači, šta da i trenutno koristi za to, ali mislim Ana tu pre može da ti kaže šta oni koriste od tih... E, da, to ćemo da vidimo, to, to su... Ali da. kažem ti, što se tiče neke baze... Mi nemamo ovde nikakav server. Svi su odustali od, takve, od takvih rešenja Eh, i prešli smo na Google Docs zato što je najjednostavniji i zato što nema nikakvo održavanje, nikad nisam postao, razumeš? Tako Ma da- jasno. Da, jednostavno, trenutno je tako varijanta e sad eh, razvijaju se u suštini neki sistemi koji će da budu neka dugoročnija rešenja, zato što uh, eh, Jomla, recimo, svi su koristili Jomlu, Jomlu i TVP aktivizam i glavni TVP sajt i Rejev, uh, kako se zove, lingvistički tim. Znači, sajt, da ovaj, takođe e, e, su koristili i i svi imaju problema tu i onda odustaju od toga, znaš, menja se tehnologija i to je proces sad, ono. Da. I mora da se ide u, u na sastanke u suštini tih IT timova i tech, timo, tech timova, e, da bi se videlo šta, šta, treba šta se i... Da. stvari da. trenutno dešava da. po tom pitanju i ako imaš predloge i to, to se znači u suštini tamo iznosi. I pošto si pazi, pošto si ti u toj ekipi e, ja, i, i, i, i za jezički tim, ono, kapiraš da je to, da je to važno sve, e, možeš da budeš e, praktično koordinator jezičkog tima ovog celog našeg u smislu i u tom nekom tehničkom smislu, pa da ti vodiš tu tehničku priču, a um, skroz je to, mislim, trebaju nam i tehnička lica skroz za te stvari, ali to je najbolji da vidiš. E, vidite, vi ćete moći ažurirati još ovaj Excel, u stvari Excel formatu na Google Docs, ali e, čim ga popunite još ovoliko, ono će usporiti, onda je opasnost kod kucanja. Ja recimo sad selektujem sve, obrišem sve, sačuvam i šta sam uradio, razumete? Znači neka greška slučajna nekog od korisnika može da košta mnogo sve nas. Upravo to, da. E sad, e, tu, ja, ja ne znam koliko na, na Google dokumentima možeš ta prava da da podešavaš, koliko možeš iza da uđeš, ja to nisam, znam delo, ovo je sad prosto datum nema, nema neko i da... Samo edit ili view, ništa drugo. Da, da. da. Ali pazi, u suštini, da kažemo, za ovakve projekte nije neophodna neka, da kažemo, e, složenija struktura i jednostavno prosto i dovoljno je sa običnim tim edit pravima da ti završiš posao. To je u suštini trenutan stav tamo tek tima. E, e sad, e, što se tiče nekih stvari, Re je, ako hoćeš da razviješ u tom pravcu, znači najbolje sa Rejem tu da se povežeš, zato što on to okay. razvija i on razvija sajt za lingvistički tim recimo, to je poseban sajt, Uh, i tu pokušava da napravi neka rešenja, znači koristi se Jomla, Koristi se Project Fork za otvaranje projekata i praćenje i planiranje i tako dalje. I Ray tu ima neki, mislim, razvijao što se toga tiče, tako da ako znaš to da razvijaš, to je okej. Okay. Da, da. I tu ja, je, ja, mislim, povezana... ja ne, ja ne, ja ne koristim template ili nešto tako, znači razvijam svoje, znači, odno svoje, jel? razvijam aplikaciju da je ja poznajem kako u source izgleda, znači ništa komplikovano, a uh, efektivno. Da, okej, okay, ali kažem ti, znači, e, trenutna je situacija da su se iskoristili ti templiti, razumeš, da bi posao bio što pre urađen, jer jednostavno e, e, možda ti ljudi koji su inicirali celu tu priču nisu bili neki web eksperti, nego jednostavno, znaš, <laughs> radiš sa onome što imaš, to je sa resursima koje imaš, to je sa znanjem koje ljudi koji su tu uključeni imaju. Tako da kažem da, ti, da, da. uglavnom da. su korišćena ta neka brža rešenja, čisto da se dobije što pre neki rezultat, jer opet e, i u, po mom nekom iskustvu, znači dobro imati e, rezultat, e, a ne savrš, savršen rezultat, zato što... Apsolutno. Jel me razumeš? Pa se usput da, da, da. razvija, znači neko dugotrajnije rešenje, tako da kažem ti, dosta to ono priča i, ne, i radi se na tome i u tech timu je, ovaj, su sve informacije vezano za to. Okej. Okay. E sad isto priča ovaj, dosta aktuelna oko tutoriala, e, dakle ako neko ima te sposobnosti, ako neko može da, da, da radi na, na, na tim nekim stvarima, montiranje, e, video, to bi Denis mogao da radi, znači tu, tu isto ima dosta posla i e, cilj je, pošto su svi, ima 83 jezička tima i svi timovi su praktično razvijali neke svoje tako male programe, helpove, uputstva, tutoriale, šta god da probaju sebi da automatizuju posao i svaki koordinator praktično za sebe. E, plan je sada da se uradi jedan koji ćemo posle svi da prevedemo, ali da, da, da, da prosto onaj jedan koji se napravi onda svi koriste. Dakle, tome se isto planski sad pristupa i tu, tu, tu se ja nadam da će Denis da, da ono, i već javljalo se još ljudi koji imaju te sposobnosti. Jedan momak iz Hrvatske čini mi se, ali morali bismo malo bolju neku bazu e, podataka o ljudima da, da, da napravimo takođe. koje, kako se slivaju mailovi, gde se slivaju te informacije, da one budu pregledne i dostupne svima, mislim, ti neki kontakti i da možemo, kad nekog nema, da, da stupimo u kontakt sa onim drugima. E, ajmo sad Može na ove... samo preko tebe. Kako? Može samo preko tebe, ništa drugo. Molim te, preko nema. Preko vas u Srbiji. Ne, ne, u principu je e, poenta da sve bude vrlo transparentno, da, da, svako, da se tačno zna šta se radi, da, da svi možemo, um, da imamo neki sistem, da samo uđemo unutra i da znamo, da znamo ovaj, gde smo, šta smo i šta možemo i šta treba da radimo. To je sad, kažem, ova, ova sva uputstva neka koja su nastala su neka moja, mislim, moj, moj pokušaj da sistematizujem te stvari sa, eto, tako da to isto možemo da razvijamo, taj neki sistem, i tih načina na koji u stvari ljude priključujemo u tim, kako tim funkcioniše, šta ko radi, ima puno stvari tih nekih, da se, da se, da se, da se radi, ima forum, ima obaveštenja na Facebooku, ima update tih YouTube kanala, ima, ima puno posliće, tako da tu stvarno može ono, svako da nađe nešto što može da, da, da raducka i da mu to bude opušteno i prosto da u tome nekako uživa, da hoće to da radi. E sad, kod nas isto malo problem što, što, što ja i tu kao koordinaciju stvari i radim na materijalima i onda je to puno posla, tako da što nas je više, što, smo, što bolje to organizujemo, bit će lakše svima da rade. Ti malo pogledaj, ja sam ti sve poslala i još ću ti dati puno stvari, pa ti pogledaj sve to što ima, malo ćemo da vidimo, pričamo sa Rejem na tu temu, sa, sa ovim ljudima iz tehničkog tima, pa onda ćemo da, da vidimo, možda već imaju neko rešenje za, za naš problem, tako da to je poenta, da se prvo raspitamo da li to možda već postoji. Okej. Marina, si možda unela ove? Pa nema što, nema to nešto mnogo. Ja, jedino što sam ja našla je zapravo TVP, Dakle, mi to prevodimo kao TVP u skraćenicama za timove, ali neko je pomenuo uh, na Facebooku da bi tu najbolje bilo zapravo samo VP od Venus projekata, ne i T, što je... Pa tako je, da. da. Ja sam to napisala, dakle, ja ne znam kako se ostali slažu, ali to, ja mislim da je to to. A TVP aktivizam, kako ćemo uopšte to da prevedemo? Pa aktivizam Venus projekta. Ali kad je TVP aktivizam nemam pojma, marketing tim, ili već kako i na, neke su razne konstrukcije tako bile čudne. Da se čujemo ljudi? Čujemo. Znači da TVP Da li da TVP bude VP, TVP aktivizam, aktivizam Venus projekta i TVPA, VPA, ako su to uopšte skraćenice, mada to uvek može nekako u, u tom prevodu malo se izbegne da se zakamuflira, neka će biti samo aktivizam, neka će biti, mislim, ali TVP definitivno mislim da treba da bude VP. Mada, ne znam. može i TVP, ali ne znam kako, kako je pravilno. TVP ne zvuči dobro zbog TV-a. Pa da. Asocijacija na televiziju i tako dalje, nije to sve, mislim. Ali ko, ne, nema T, znači taj član i onda i nema T. Marina, onda misliš da je ovako 150, 151, 152, Marina svi ostali? E, ja mislim možda bi ovo u 151. trebalo zapravo da bude aktivizam VP-a, znači VP crtica malo A. Pa da. Tako još bolje unesi ti, unesi ti ako imaš neku, unesi vam u komentare pa ćemo da...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 Сто тридцать пятая линия. Pa možda je bolje veliko. Mislim da nekako mi srpski je da bude malo, ne znam šta... šta, pa, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, kad vidi u prevodu da to bude baš deo jedno, znači VP design sa velikim slovom da ne bi Ako stavim mali, to će možda biti mm. Akcijski ja se slažem sam da je srpski i ne znam zašto bismo stavljali veliko, jer su sve ove engleske reči zapravo na levoj strani u, uh, u nekom kontekstu date, dakle u, neku, u sklopu neke rečenice, tako će ovaj naš srpski prevod biti u sklopu neke rečenice, znači nisu ovo samo nužno podnoslovi sekcija. Tako je, tako je. Mislim, da, da, da, da, Dobro, to, to ja kapiram da, da, da se neka stvar možda i lekture, pa u lekturi će to da, da, da, da iskrsne kako, kako treba pravilno ja, jer vidim da se stvarno ne znam to, tačno kako to pravilno treba. Marina, šta ti misliš, veliko ili malo? Ja sam za malo, kao što rekoh. To nisam čula, znači sve ovako, pogledajte sad e, od, ovaj, da od 129. E, reda. do... Kaže pali, pali, crkve neki. I ancora... Da, hoćete ostati VP jezgro ili VP centralni tim? Zašto smo negde stavljali centralni? Ako ja dobro sam to kor nije centralni tim, nego je jezgro koje je sačinjeno od više timova. Pa da, to su, to su uh, da li to može da bude centralni timovi, znači to su writing, eh, linguistic i ne znam, mislim ili su bili, ili će biti neki drugi, sve jedno, u svakom slučaju to su ti kao da, da, da. prvi od kojih kreće ono na dole. <coughs> mislim, ili na, da na sve strane. Ne znam kako da prevedemo to core, to mi je malo, ne, meni je to problematično bilo i onda. Kako misliš, imaš predlog? Na. Jezgro Možda noseći ili nekako Šta mislite na e, VP noseći timovi? Pa šta znam ja, meni nekako... Koliko bi to nam trebalo? <laughs> ne, ne, ne. Delo mi kod naš noseći su, ja mislim, i trudni mogu da budu, <laughs> pa onda i nešto mi nije. Ona je noseća, da- to da, znam da ima. Da- Mada da, ide neku možda na centralno, šta je još sve kor? Srž. Ja, ja, ja, ja. ja, središnji timovi ja, ja Petra ne zvuči bolje. Kako? Pa centralno zvuči bolje. A opet kada kao centrala, to sve nekako decentralizovano, zato možda ta reč centralni da, nije, prava. Da, ne ne, ne, ne, to ne, ne, ne, ne, A možda osnovni, je da, da core ne znači osnovno, ali čisto da bismo izbegli ovaj centralizam. Ja mislim da je to super rešenje, ne znam. Osnovni je asocira na bazični, a to je onda obrnuto ovde. Pa u suštini writing, znači neki, ono, prosto, ne znam, ne, pisanje i ta neka, e, neki znači, prevod i lingvistik i marketing, odnosno to deljenje praktično. Da to su u stvari core timovi. Ili glavni, recimo VP glavni timovi. Ča, glavnicu, nekako, mislim da ne. Tu svi smo jednaki, mislim, sve, svi, svi imamo, to je open source u stvari. Sve i onda baza podataka praktično. To je taj neki, da kažem, jez, baš je jezgro, ali VP je zgroviti timovi. Ne znam. Postavite centralno. A, ti, a ne timovi osovine? <laughs> Kad smo već osnovnih osovine <laughs> ili tako nešto? Hardcore. <laughs> a šta mislite V po jezgru, ali da bude jezgro malo? I ja se smijem. Ja sam se postavio u komentare tamo. Pa i to mi je, <laughs> i to mi je, to mi delo ko, ko ono iz, iz nekog, ne znam, iz Partizana. <laughs> A to! A šta? Pa to, to, to je to. U tunelu usred mraka sija Venus freska šta znam, ja, ja mislim da ovo jezgro može da bude neko prelazno rješenje, ali mislim da nije, ne, ova centrala stvarno mislim da ne može. Ajde sinonimi za jezgro i... Sad ću ja u Eudiktu, tamo ima mnogo. основні тіми. ne znam. Osnovni timovi, šta mislite, štab, šta mislite o štabu, centrali. To moramo da vidimo do da, centra. VP center. Jesmo tu i dalje. Tu smo. Ja sam i dalje na ovom jezguru i razmišljam, vidim da dole imate VP centar, štab, osnovni timovi, ili imamo neko rješenje možda? Nismo. One fundraising team one funding team. Ovo u redu 137 treba da se promeni u skladu sa Rajkom sugestijom, ja bih rekla. Dobro. Šta je s ovim da funding team? Da li neko ima neku bolju ideju? Mislite da je ovo u redu um, ili... Koji? 133. 133. Meni se sviđa ovaj odlično. Dobro. A, Expressions Media Team, to nam je važno, 142. red. Uf, ja baš to gledam, nemam pojma šta bi ovde bilo prikladno u duhu našeg jezika. ali mislim da ne moramo baš striktno se držimo ovog expressions u smislu izražavanja, dajte da nađemo nešto što je više, ne znam, prirodnije. Što je prirodnije. tim za izraženo predstavljanje velikog projekta u medijima. Šalim se, da, ajde, to, to svakako možemo da... Jer mislim da se, ne možemo da ga prevedemo kao medija tim, zato što to nije u stvari onaj medija tim koji oni ne, pa u suštini jest. Medija u smislu pravljanja multimedijalnih sadržaja ili medija u smislu komunikacije i odlazaka na medije i prezentovanja svega toga u, u medijima. Da li to može da bude prosto medija tim? Šta mislite 126. planiranje vremena da, da, da bude? Sto Ja sam tu već prošli put rekla da sam više za upravljanje vremenom, kao što postoji upravljanje fondovima, jel te kao management, ja mislim da bi to bilo upravljanje vremenom, ali dobro već. Znači, to je moja mišljenja. Gde su svi nesbre? Pa ne znam, tako ne znam, to su valjda. Mora da ima neka utakmica. <laughs> Sigurno. Jovan je napisao u četu koji ja uopšte ne vidim, pošto sam u ovom rečniku, Rajko je bio tu malo pre. Mikane Rajko. Tu sam, tu sam. Ajmo se vratimo sad na ovaj um, 142. Pa tim, da Expressions da Media Team, to bi nam bilo fino da, da rešimo, pošto će to biti i, i, i, i Stalno će sad da se ponavlja. A, da. Vremensko da planiranje. Šta ćemo sa ovim core timovima takođe, ono nekako ostaje da visi. Jesmo rekli da, da ćemo thread da ostavimo kao tema, 106. E, e, red. Uf, e, pa Ana, ja posla beše, uh, sećaš se mail sa odgovorom moje drugarice. Moram sad da nađem taj mail, ne znam šta je ona beša. Ne, ne, to, ja mislim da je to bilo tema. Mislim da je bilo tema, ali aj pogledaj ako, ako možeš lako da nađeš. Evo, evo. Ne znam zašto je ostalo plavo, to me zbunilo sad. Testing Ground, 102. isto. A šta je rekla za baner? Je li rekla nešto za baner? E, nisam je pitala za baner. Uh, nisam. Ali ja znam da mi, onako, kad pričamo, međusobno kažemo baner, ali sad Uf, morat ću da ništa, pitam to. Ništa, ne, ne moraš. Ne, ne moraš. Ja mislim ja, da je isto to u redu. To se zove baner, kao što se ono zove billboard i to je to. Pa da, to su te od, odomačili. Pa ko ne znam, ona će šta sad. E, jedna to tehnička stvar, sada kad smo počeli da dodajemo ove reči u 146. 147. tako dalje redu, poremetili smo e, azbučni redosled. Trebalo bi e, da se ove reči to se, tamo gde odgovara. Tako je. Tako je. E sad opet, e, zašto nisam to uradila prošli put? Nešto smo, nešto smo oko timova pa sam ih ostavila dole da, da ih sredimo. ali to se klikne na, na tu kolonu desnim dugmetom, ja mislim, gore na A i ima da ti sortira, hoćeš ovako ili onako. Da, desnim na gore na A i onda sort A to Z ili Z to A. što znači, je sad na prvo mesto kad sam ga poređala po azbučnom redu izašao Transportation System, Sa ovog looking forward i structural system treba da se sklone navodnici da bi došlo na mesto gde treba. poglednu budućnost, pa da. <laughs> Radovati se napred. A zašto nema u desnoj kloni pogled u budućnost? Samo napred, a, a pogled u budućnost je dobar prevod. E, sad, samo, samo da ga sad... Nije mi jasno zašto je prvi transportation sistem i dalje. Da, imao je jedan space. E, sad, sad su po azbučnom redu. Ajde, gde smo bili? Pogled, da, ti si sad, sad gledam šta si ti e, napisala i slažem se s tim da to može da bude apsolutno samo pogled u budućnost. što smo rekli za moving forward, kretanje napred, korak napred. Ja sam više za korak. I ovde smo rekli kod RBE da treba da bude u stvari EZR, jel tako, ako je skraćenica. Ekonomija je zasnovana na resursima. Kako ćemo to, da smo tu nešto... Tu smo već rekli da ćemo da u zagradi, kao što ovde stoji u plavoj boji, da stavimo tu skraćenicu RBE i onda da objasnimo da potiče od engleskog resource based economy. Prosto smo hteli e, da... Ovaj, ali smo stavili posle thread na, na Facebook i o, javili su se ljudi iz drugih timova, španskog, nemačkog, italijanskog, niko to nije tako radio, svi su to uskladili sa, svojom, sa svojim prevodom. Tako da niko u stvari ne čuva RBE, E, tako da, eto, to je sad, da vidimo kako ćemo samo da napravimo da ekonomija zasnovana na resursima. Ezra Ovo deko... Ko je to postavio? E, eh, kako? Te koloni, ko je to Mika, to smo sad, to, to smo sada na toliko mnogo mesta stavili ekonomija zasnovana na resursima da bi to bilo ludilo prepravljati. Samo treba da napravimo pravu skraćenicu da ekonomija zasnovana na resursima i da to je to. Ili resursna ekonomija, ili, ali to, to bi stvarno bilo, znači to ispraviti, to je... Sizifov posao. Ja mislim da ostavimo EZR ili EZNR, mada mislim da se tu stavlja EZR i to je to. EZR, EZR. Ana, imam komentar za 81. red. E, drugaricu sam pitala ovo za posto, ona kaže da je to poruka. Upiši onda, super. Važi. A ko će da transkribuje ove naslove žurnala? Ja ne znam da li to da radimo uopšte. Šta su oni tamo tačno rekli, moram da se vratim da nađem taj post. Mislim da imamo li uopšte opciju da to... Mislim, meni ono stvarno da napišemo onako architectural to, ako ste vi za možemo, ako tako treba. Ja sam mišljala da to da ostane, ali mislim da na, na Facebooku da neko rekao da se transkribuje, ali ja, ja bih preda se zadrži tako kako je. E, ja sam postovala tamo u nekoj grupi pravopis i gramatika, gde ljudi ono to po, kao ozbiljno rade, pa i pitaš i tako dalje. Sad ćemo da vidimo šta su, oni su nam svašta nešto bili rekli i ponudili su to neku transkripciju, ja to ne bi radila. Samo ne znam šta beše druga varijanta. Da li original ili, ili prevod? Pa ja bih pre original iskreno jer to je naziv, internacionalni naziv časopisa, pa iskreno ja bih se držala baš tako. Nema verzija na našem jeziku i onda moram ovako Pa da. Sad ću da pokušam da nađem Pa da, da, da ostavimo originalne, to smo svi za to. A može u zagradi prevod, je li tako? Pa u tekstu da, ali u, u, u titlu ne. Da, evo ovako, kaže, naš sam post. Kaže, transkribuješ ili navodiš u originalu, prvi navodiš u originalu latinici ova Vesna Popović, ona to transkribuje. Kad prvi put pominješ časopis, stavi fusnotu Popular Mechanics, pa u zagradi popularna mehanika. Tako ćemo. Originalni u zagradi prevod. Je li to u redu? Je li to u redu? okay, popravo mehaniku je lako povesti, ali ove ostale... Pa Saturday review, ja bi to rekla subotnji pregled ili tako nešto. A, ili revija? Može revija, imamo takve. Kako, subotnja revija? Da. još to mi grozno zvuči, <laughs> Ako... cool. Uh, mada nekako Saturday Review, hajde vidimo kakav je to časopis, baš Google, da, sad da vidim. kao neka popularna literatura, onako kao TV Aj Na Architectural Records. Saturday Review, was uh, American Saturday Review previously the Saturday Review of Literature was an America was a uh, American weekly magazine established in 1924 Norman was the editor in Flanders the base several critiche Pa da, subotnja revija, ok, može. Gledam sad šta sve ima unutra. A gde su ovi drugi, da li neko možda ih i našao? Ima onaj u peti red. Architectural Records. U medicini recimo postoji e, e, časopis medicinski zapisi, znači ovo rekord se u nauci da tako e, prevodi kao zapisi koliko ja ono znam. Dakle, arhitektonski zapisi, jel? Zapisi, zapisi. Kako bi prevela pet ceo? E, samo trenutno browser mi je nešto zablokirao. Mislim, e, ovde kad sam ukucala arhitektonski zapis i dobila nešto zapis i o arhitekturi. Moguće da je već reč Zagreb ili ne, nešto sam videla. U svakom slučaju moguće da već postoji tako nešto, neki takav časopis. Da, da, evo ga, našla sam ga na, internet, na internetu, ima. Aha, dobro. Jel piše nešto kao zapisi arhitekturi ili tako nešto? Jesam, ne, našla, našla sam samo na... Našla sam samo na engleskom Architectural Records i izgleda s odjebem, mislim to je ono online neki. E, ali ukucaj ovako, pošto meni je browser zablokirao, ukucaj zapisi o arhitekturi I mislim da ćeš da dobiješ da je to neki časopis. Ajde, molim te, pošto kažeš ti browser mi je puko. Evo kucam. Evo kucam. Nisam dobila na slikama ništa. Sad ću da vidim zapis u arhitekturi. Ha, ima nešto vaša AMG, vaša internet knjižara, ali ne vidim kao časopis, ono po znacima navode i kao broj taj taj, ne vidim. A našla sam ga na engleskom, na slikama kako izgleda. Ono, kuće stil, taj, ta, tako neke, mislim, stručnije malo časopisi, možda sad arhitekt, kako bismo to rekli, zapisi, ok, samo ovo arhitekt, architectural. Marinče? Pa evo, pokušavam da nađem nešto na, na netu. Samo mi daj malo vremena. Sve cool. Mikan Rajko, ste tu, šta radite? Slušamo. da čujemo tu gitaru, ne... A pogledamo pa, što za Apsi arhitektonski magazin da prevedemo. I ti Rajko se dosta slabo čuješ povremeno, možda je bolje da u komentare upišeš. Tako, tako sigurno svi čujemo, ja sad nisam čula pola. Umesto zapisa, arhitektonski magazin. Ja nisam baš za to zato što mislim da u, u prevodu ovako časopisa moramo da se baš to strože držimo uh, kažem da budemo što doslovni da bi, taj, da bi moglo da se uđe u trag tom časopisu ako bi neko hteo. A standardno je, znači, postoje časopisi naučni u čijem nazivu je sadržana reč zapisi. I to je da. obično records. Tako je, ja slažem tim. A što ću vam pošaljem kako izgleda? Ja, mnogo je teško ovaj, pratiti, ja recimo ne pratim chat tako, tako, sta, tako stalno, tako da Mikane bolje da kažeš kad imaš nešto, jer ipak je, ili upiši komentar sa strane. Važi, važi. Dakle, kako, Marina, šta mislite, arhitektonski zapis, dakle mi to nekako Arhitekton zapisi, pa to mi je neko najbolja misla. Imaš jedan, ja mislim. Da, imaš jedan, bilo i tri. Uh, popular mechanics. Popular Mechanics. Evo, dobro, to smo uneli. Creative Commons license. 23. Gde smo sada? Nisam čula 23. red. Um, 23. Ona ovaj, Creative Commons da license. Ja bih svakog stavila licenca za ili licenca zajedničkog, ali ne licenca zajedničko kreativno dobro. Obično se kaže licenca za nešto, da ne? A, pa, ha, pa ne znam, ne znam, da. Ali je to u stvari licenca za nešto, ali nikad ne kažeš ime te licence, ovo praktično licenca je zajedničko kreativno dobro. Ja mi smo, šta ja znam, zajednička kreativna licenca možda? Ne znam, to, to... Ne, to kreativna licenca, to onda ne, ne, ne, ne. A ja ne znam sad kontekst, mnogo mi je bio bitan kontekst, Znači, uh, pa Creative Commons license je bukvalno kao, f, kako da kažem, nije firma, ali i, i jeste, to je registrovana uh, probaj da googlaš pa ćeš da vidiš šta je Creative Commons license. Čekajte, ako ljudi, ako je to firma, onda to ne treba ni da se prevodi. Mislim, ne prevodimo Microsoft kao mikro meko. Ali nije firma, nego je u stvari, e, kako da kažemo, ajde po znacima navoda, brand uh, za neku, za open source, mm, nešto što, što ti daješ, da, što si ti napravio, ali daješ da ljudi koriste, kao što recimo Presko napravio, pa daje da, i oni, oni imaju, uh, uh, uh, probajte da izgooglate, vidjet ćete, ima, ima, ima, ima tačno šta je. Dobro, to je isto problematično. A šta, šta kažete za ovih 19? City planning. Ostane urbanizam, pošto imamo direkcije za urbanizam. Ja mislim da je tu bolje planiranje gradova ili mnogo mi to nekako više srpske je jasnije mi, a, a ka, već kaže city planning, znači, dakle, ne znam. Šta kažu drugi? Ana, baci pogled ovo što sam poslala linkom, da li odkoristi. Evo, ja ga gledam sad trenutno. Ovo izgleda kao neki zvanični dokument, a vidite, ne prevodi se. Evo, meni se još uvijek otvara, samo malo. Da li Creative Commons licenca, to je to. Da. Nemam pojma da li da insistiramo na, na prevođenju. Ovako kao oni. Pa evo čitam, nemam pojma. Ne, ne znam. Ja mislim da to je slično kao i sa ovim časopisom. Tako da možemo da eventualno... Hm. Možda sam malo požurila da izbišem, sad ću vratiti. Ma da bre, Creative commons licenca i to je to. Kao časopis. Pa onda može neki prevod u zagradi, ako, ako neko ili zajednička kreativna licenca, tako nekako. Ali ne bih je to tako, jer je to licenca za nešto, nije, ovako kad kažeš da je kreativna licenca, on nekako kao da je kao da se odnosi na licencu, da je ona kreativna. Zapravo je to licenca za nešto što je kreativno dobro. Kako ja razumijem. Pa da, pa da. E, kako bi prevela Mm-hmm. Ja bih licence za kreativno dobro. To da stavimo u zagradu, da držimo engleski. A gde su bravi mušaci? Ma razmišljamo. Evo ga imam pored mene sljaka. Imaš vladu? A na, na, na kanalu. Koga? Vlado Srbije. E, pozdrav. Dakle, momci, šta ste smislili? Ajte, pomagajte. Ostavite to, napisat će već neko neki komentar. mi na to, mi pišemo koji smo ovde, to, to što ja vidiš. Ću, ja ću. Vi žene se raspričate, mi se mučki pogubimo. E, to je to. Da, da. <laughs> Da, da, da, to je uvek tako. Ćao, Vlado. imaš gore uh, settings, pa uh, setup wizard i drugi, treći, onaj next, imaćeš da odabereš push to talk uh, opciju i da dodeliš uh, dugmeta koja kad držiš stisnuta aktiviraš mikrofon. Kod mene to CTRL i ALT kombinacija, pa onda dok ih držiš uh, čuje se kako pričaš. Dakle, settings, setup wizard, next, next, valjda puštu tok. A moraš da ih eh, držiš sve vreme dok pričaš. Da, evo ja mislim sad čujemo, jel se čujemo? Čujemo. Čujemo. Ok, pa greškom sam ovaj, zalutao na vaš sastanak. E, prošle, to jest pre dve nedelje je bio sastanak celog tima ili grupe, ovaj, pa prošle, e, prošle nedelje nisam bio na sastanku, vjerojatno je došlo do neke promene e, vremena održavanja sastanka. E, vidim da ste sada samo vi ovde aktivni da li možda neko možda mi kaže kada je e, bilo koji sastanak nekog tima ili šta god već da se malo ovaj ponovo vratim u top. Um, evo sad, ne znam na kom si sastanku bio, na našem kad smo bili. Ne, nije bio sastanak uh, lingvističkog tima, bio onako grupni Cajgajs Srbija sad generalno ne znam gde je taj sastanak pomeren, možda za neki drugi dan ili neko drugo vreme. Ne, ne, ti si sad na, na Venus projekat serveru, a imaš i, i ustva, da, ima i Zeitgeist pokret, sad, ću, sad ću ti po, pošaljem link, samo sekund. Super, hvala. Samo drugi server u pitanju. Evo ga dole u četu, vidiš. Pa ćeš naći Srbijan sobu, oni valjda u 9 počinju. Super, hvala puno, pa se vidimo se, čao. Ćao, čao. Mi mu nismo dovoljno dobri. Za luto čovjek, vratit će se. <laughs> Šalim se. Ovaj, tamo, ima, tamo su sastanci CZM, odnosno pokret u duhu vremena Srbija, pa rade nešto već nedeljama, tako da kapiram da imaju neke i, i radne zadatke. Posle gledajte da, da, da se isključi čovjek pa priča. to je sve javno, transparentno, vidi recordings, <laughs> to će bude objavljeno. <laughs> Ove, ša, e, ko, gde smo stali? Ajde neki predlozi. <laughs> Ajde malo vi. Ima dobro, skratili smo dosta ovu tabelu, sad više nema tako mnogo plavih. Ova licenca, e, kreatorska licenca. Ja koliko kapiram, ona se zove Creative Commons. To je neko ime te kao licenca. Opet, licenca za nešto. Kako si ti rekao, Mikane? Kreatorska licenca, najkraće, ili licenca za dozvolu kreiranja. To je, mislim, slučaj kad se koristi nešto kao, e, znači, resurs da biste napravili neku svoju kreaciju. Ima ovo što je, ima ovo što, da, sad razmišljam, ima ovo što je, što je Marina poslala. To je neki srpski prevod pravno adaptirane Creative Commons licence Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0. Mhm. Autorstvo nekomercijalno de, deliti pod istim uslovima sadrži ugovora. Korporacija Creative Commons nije advokatska kancelarija, ne pruža pravne usluge. Distribucijom ove licence ne uspostavlja se pravni odnos sa Creative Commons. Creative Commons daje u izjavu izjav, pardon, daje ovakvu informaciju, daje ovu informaciju onakvu kakva je. Creative Commons ne daje nikakva jemstva za datu informaciju ne odgovara za štetu u vezi sa njom. Dakle, oni ga prevode kao Creative Commons licenca. U stvari, license. Da, da, da. To može da ostane, to razumeju oni koji znaju na šta se odnosi. a pazi u zagradi, kaže Creative, eh, Creative Commons javna licenca, eh, delo, ide ugovor o licenci, delo koje daljem tekstu definisano se daje na raspolaganje pod uslovima ove Creative Commons javne licence, pa pod znacima navoda CCJL ili samo licenca. Javna, da mogu koristiti. Znači, isti pristup svi imaju. Znači. Tako da e, neće tražiti prava, neće se tražiti prava ako iskoristiš tu licencu da kreiraš neko svoje delo. Da, može ovo common se ne odnosi na common good kao ja, e, opšte dobro, nego na commons kao javni, opšti, evo gledam što znači sve to common. Da, da. Dakle, kako, kako predlog? I onda smo govorili nešto javno i pa su me prebacili na je dobro. Možda u komentarima treba da, ja nisam sigurna baš da skroz mogu da ispratim ovo kad je audio, ako ima neka dobra, samo zapišite pa da, se, da svi vidimo. Mislim da u redu je ovo Creative Commons licenca i to je u redu. To je... I ja se slažem s tim. Bolje da ostavimo tako. E, a u tekstu, kažem, nalazimo uh, u ovom što je Marina poslala, da je oni pod znake navoda stavljaju uh, CCJL, Creative Commons javna licenca. Dakle, možda možemo i mi, evo sad ću da vam šerujem to. A ja bih rekla da je ovo prevod nekog ugovora koji Ma, je tako... Da. Oni su pokušali još malo da ga obogate, ne treba to. Ne treba javno, to je već uh, deljenje licence, to, je već, to se već podrazumeva ovdje. Ja bi stavila javno. Jer e, mislim da je to, da je, da je to ne, neka poenta. Commons, ono je praktično javno. E, sad znamo Kreativna koji javna licenca. put zabrljio. E, evo vidiš. Jel tako, Rajko? Šta? I prošli put je neko pomenuo javna i otišlo je sve. Otišli smo na opšte dobro, da. Dobro. Um, Aj pogledajte ovaj link poslednji. Znači, oni ga u ovom ugovoru prosto o, o, označavaju kao Creative Commons javna licenca, stavljaju znake navoda, mogu da zovu samo licenca, on mislim da treba da Ali evo, ostavili smo... Na početku ti piše. Na početku te već vidiš je prevod. dobro, ajde pogledaj ovo prvo ugovor o, o licenci. Jer ovo gore piše Creative Commons licence, nije licenca. Ali, ne znam. Dole ugovor o licenci, bukvalno je stavlja pod znake navoda i da je skraćenicu CCIL, da je to kao zvanična naša skraćenica. Creative Commons javna licenca. Zbog toga ja mislim da treba dole Evo za Creative Commons License Attribution Non-Commercial Share Alike 3.0. Autorstvo nekomercijalno deliti pod istom ne znam. Samo pogledajte drugi pasus veliki. Ugovor o licenci, i taj zašto mislim da može javno. Ma nema velike greške ni ovako ni onako. Jr. Имamo Human Factors Engineering. šestdeset tu няма баш нищо. Имamo ovaj 19 City Planning. City planning, planiranje grada, nema ništa drugo. Planska izgradnja, Um, 13 caring cap. Izvini, ajde. Um, mislim da urbanizam bih, bih svakako nekako uključila, to je kod nas zaista upotrebi oni, mislim, ne znam da se na engleskom kaže urbanizam, sigurno ne, ali mi to koristimo i da je to baš sve prisutno. Urbanizam već podrazumeva neki segment grada, urbano već je tu, samo znači urbano planiranje. Pa ti reče samo, malo pre si rekao samo planiranje gradova. Možemo planiranje gradova i možemo urbanizam i to je to. Mislim... Recimo, Urbanistič... Google Translator, uh mhm. -huh. izvinjavam se, na Google Translatoru kad ukucam urbanizam, uh, prevodi mi kao planning. Mislim, Google Translator nije toliko mnogo pouzdan, ali eto čisto uh, da, da. da da, da. šta i on kaže. Ljudi, može 3 minuta pauza, puš pauza. Mi izbacili pušenje na terasu, pa idemo sad da se mrznemo malo. Ne može, ne može. E, a evo Nije da neko na metku, puši na sastanku. E, samo se izvinjavam, na, met, na metku, ako ukutite urbanizam, izbacit će vam town planning. Dakle, ja mislim da definitivno, definitivno treba da stavimo urbanizam. To je to, planiranje grada, urbanizam i urbanizam ne bude na prvo mesto. Окей. Okay. Идем на 3 минута, врачам се бързо. Už pauza gotova. To je bilo... Izvini? Kažem, to je bilo brzo nešto. Pa, smotamo je i onda podelimo, onda, pošto je toliko hladno na terasi, da povučemo samo 3-4 dima i kao to je to. Smanjili smo dosta, tako. Hoćemo mi da prestanemo, ali on baš je Opasna gudra, opasna. Human Factors Engineering takođe. Inženjering humanih faktora. Hm. Ne bi ja humanih, ljudskih sigurno. Inženjering ljudskih faktora. Ko je Mikan. Ovo je Bosana. Inženjering humanih faktora. Ja kažem, ja bi samo ovo humanih, sigurno u ljudskih. Da, da, da tih ja bih rekla. I možda, e, možda, možda činilaca. Ili inžen... upravljanje, upravljanje ljudskim činiocima. Ili e, inženjering ljudskih činilaca. Tako sam nešto i ja stavio. Bilo, bilo je, bilo je, to nam da je, to nam je rekao na, na, na forumu, na, na, na, na, na, našem, sad ću da nađem na Facebooku, bio je lep predlog. E, dao je, ja mislim, Dragan Pajović. E, Rej nam savjetuje da pređemo na forum, to sad Mikane treba mi da, da malo organizujemo, da sve te postoje, u stvari da, da, da radne sve te stvari, sve te tredove, stavljamo teme, u stvari otvaramo na forumu, a da na, u stvari na Facebooku, pošto, pošto se ovde stalno nešto pomeraju i ljudi ne vide i mrzi ih da gledaju i da čitaju, tako da nije dobar za update, nego da se prebacimo na forum, a da na Facebooku samo neke ono, rezultate ili objave ili tako neke stvari. Ok. E, sad ću da ga nađem. Marina, ti unesi ako možeš ovaj read only takođe u tabelu i ovaj prevod koji smo mada ga ja sad vidim ovde u, rekli smo format samo za čitanje, ili format za čitanje. A, pa, ja mislim da je bitno se naglasi da je samo, zato što read only, baš je akcent na tome da može samo da se čita, da ne može da se modifikuje. Ništa, samo ga, samo ga onda unesi dole na, na, na mesto, pa ćemo da ga... Ok. Um, Bojan kaže ne format samo za čitanje, nego samo da stavimo samo za čitanje. Dakle, da nema, da nema Slažem, format. Da. Evo i Mikan se slaže, to tehnička lica. Rajko i ti si tu spadaš. Da, da. Sa tri glasa za, evo, samo za čitanje. Ej, ne znam sa, e, samo što da radim u 152. redu, gdje... Ajde, Ana, baci pogled, ja bih ubacila ovo read only, ali ne znam, malo sam zbunjena kako. Ja može ovako. Ali na desnoj strani ovo javite se koordinatoru. Bojan kaže da može da se koristi i nepromenljiv format, recimo, ili nepromenljiv, jer to je... Format E, nije u pitanju format, znači u pitanju je da li možeš da menjaš file ili ne. Da. To je svojstvo, jednostavno pravo nad fajlom. Nepromenljiv file, file samo za čitanje ili već... Samo za čitanje. Samo za čitanje, da. Jel tako? 152. red. Tako je, tako je. Dobro. Da, da. Marina, a ne znam što nisi mogla, ali trebalo bi da možeš i ti da uneseš. Ma mogla sam, nego o, nisam znala šta da radim ovim tekstom u, što je bio u zelenoj boji, javite se, bla, bla, bla, koordinatoru tima. Delete. To je negde slučajno. Um, imamo ovaj Expressions Media Team i dalje, sporan. Tim za medijsku propagandu, jaoj, ne znam, mnogo mi to zvuči. A može za medijsko promovisanje, jer propaganda mi zvuči ono malo da, da. zločudno. Da. Tim za medijsko promovisanje, Da, to može. Može, može. Bolja, bolja reč. Super. Me, tim za medijsku promociju. E, ta je odlična. Savršena. Rešeno i to. A tim za promociju u medijima? Umesto tim za medijsku promociju? Meni medijsku promociju više, ali šta da kaže drugi. Za medijsku promociju u redu. Važi. E, imamo još ovaj kor. Transfer. To je isto bilo na, na, na, na Facebooku, je bilo neka, neka, neka, neka, neka priča o tim transferima. Ana, gde ti je forum taj, ja od vaših linkova još ne znam gde šta? E, um, forum, forum, um, forum je, daću ti, samo tamo nemamo, to bi trebalo sve prebaciti, sad ću ti dam. Sam ne znam zašto sve zm link tim, to ne bi trebalo da bude tako. Evo ti u chatu dole. Okej. Imamo ovaj testing ground, Finansijski tim, kaže Rajko za 124, umesto tim za upravljanje fondovima. Tim za upravljanje financijama ili ne znam. Finansijski tim, to mi malo bez veze. Sto red. Takođe soci, socio cyber nearing Zašto ovo nije tim za fondove? Pa evo sad, sad razmišljamo o njemu. Tim za funding. Možda tim za prikupljanje fondova, tim za upra, ne znam. Kako si rekao, tim za... Fondove. Funding je finansiranje. Pa kod nas i fondovi jesu finansiranje, ali ovde se ne misli sam e, na financije. Kako skrnavo je, ben ti. Funding team. To Marina možda ima ideju koga da pita ili gde da pogleda. Oj, pa jedino u mojoj veću koja, kažem, profesionalni prevodilac i radi sve i svašta godine, već. Samo nju mogu. Funding team. Kaže funding, Wikipedia. Ime srpski. <laughs> Oh, fandiranje, brat. Fandiranje je alokacija specifične količine novca koja se koristi za sprovođenje programa organizacije za određeni vremenski period. Ovaj članak je izvorno preuzet e, iz knjige Ivana Vidanovića Rečnik socijalnog rada uz odobrenje autora. Tim za fandiranje. Pa bolje da ispravimo onda engleski. Grozno. Rusi kažu finansirovanje. Može i tim fondova? Ja ne znam, mislim da ne. Ne, onda to zvuči kao da su se Jasne, fondovi organizovali fondovi u timu. Fondovi u timu, dobro. Benson kaže um, kaže investicioni, pa onda pretvoriti u fond, finansirati, fundirati. Tim za raspoređivanje, pa tim za upravljanje fondovima, znam. Tim za fondove. Šta je u stvari funding tim? To, to je tim koji prikuplja sredstva, je li tako? To je fundraising, da. Tim koji nalazi pare praktično. Tim za prikupljanje fond, nije fondova, nego tim za prikupljanje novca jebate. Nemoj novca, pa jo ne, pominji novac. Pa da. I to prikupljanje isto mi je he, možda je bolje upravljanje. Tim za upravljanje fondovima, jel? Kako vam sad izgleda? 124. sa greškom. Kako? Jedno V više. Transfer. Koji to red? 120. Šta su radili Rusi sa ovim? Hm. How can we find out? <laughs> možda ima, sad ću da vidim, možda ima neki, ali to mi trebalo bi da tražim, da nemaju slučajno postavljen neki rečnik, a trebalo bi da i to ima na Facebooku. li ima tu možda multilingual calendars? Da isprema da bude više više jezički. Dodala sam ga dole, ali dalje ga je možda bilo, ne znam. Nije, dobro. Inženjering ljudskih činilaca, to mi je isto još nije rešeno, nekako mi... Da bismo umesto inženjering mogli nešto drugo. Može kreiranje umesto inženjeringa. Ja bi možda... Mm. Planiranje, održavanje. Upravljanje ljudskim činiocima ili... Hendlovanje mm. ljudskih <laughs> činilaca. Bilo je, bilo je, to je bilo na forumu, ali na, na, ne na forumu, nego na, na našoj Facebook grupi pokušavam da nađem. Evo ga ovde nešto, Human Factors Engineering, pomoć Rajko stavio post. I ja kažem upravljanje ljudskim faktorima. E, Dragan Pavić predlaže delovanje ljudskih činilaca. E, I onda ima neki, nismo završili, ima Duško Lalović, Pa ja mislim da je dobro delovanje ljudskih činilaca. Pa da. U kontekstu rečenice ili nečega tek možda se zna. Pa evo ga ja sad... Da ja bih rekla da je pre faktor, zato što, znate, kažem, ljudski faktor je doneo do, doveo do neke katastrofe ili tako dalje. Ja mislim da on tu, verovatno, baš ima to u vidu, da se e, predupredi delovanje ljudskih čini, ljudskog faktora na nesreće ili već, znate kad već u, pa isto, na vesti. Isti vrtilac faktor. Iste, znači. naravno da su to sinonimi, ali mislim da je uobičajeno kada se priča, kada se izveštava u vestima bilo kako ljudski faktor je uzrok ove nesreće i tako dalje. Znate kad se navodi u nekim reportažama i tako dalje. Da, da. da, da, da Ali da. kako bi bilo engineering, kako bi se ovo prevelo sa faktorima? Kako si, kako si mislila? Uh, pa, engineering ljudskih faktora. Ne može tako. Ovde je utica ili delovanje, nešto je tako, tu se na to nešto misli. Evo ga primer u D koloni. He is a forerunner in the field of human factors engineering. Mislim, to može da bude istraživanje ljudskih faktora u oblasti istraživanja ili već u oblasti in the field of human factors engineering. On je preteča u oblasti ljudskih inženjeringa faktora, ne može. On je, pret, on je uh, u oblasti inženjeringa ljudskih faktora, jebem ga, šta bi onda značilo inženjering ljudskih faktora? Pa ja mislim da upravo to, dakle, eh, da sigurno da se uloga čoveka u, ne znam, u funkcionisanju koje kakvih postrojenja mašina dobro planira. Odnosno, proto je To je. Čovjek. Da A planiranje ljudskih faktora? To ne može da planirati. A kontrola ljudskih faktora? Ili upravljanje? Ja evo stavila sam inženjering ljudskih faktora, ali mislim da je inženj, ne znam da se kaže inženjering ljudskih faktora. on je, on je mm, forerunner to je djelo, field... djelo, djelo, ljudski faktor. Bez obzira što imamo inženjering, ne može to inženjering baš da... Kako biste onda preveli ovo, ovu rečenicu dole? na polju inženjeringa ljudskim faktorima. na polju djelovanja ljudski faktora. Ja sam tako stavio, bilo je djelovanje ljudskih činilaca umjesto faktora. Koji, tako sam i ostavio. nije, nije pretečao, nego on je, kako si stavio to, on je... Sam stavio pionir. On je pionir u polju... Delovanje ljudskih činilaca, ja mislim da je tako nešto sam... Ne može tako, ne može, ne može. On je pionir na polju ili u polju, on je pionir... Hm. I šta je da ovaj pogledaš ja? Inženjering ljudskih faktora. A šta bi značilo inženjering ljudskih faktora? Pa kako ono kaže, dušo radim u rudarstvu. Toliko ima uticaja ljudski faktor da ne možeš da, ali... drugi inženjering da sprovedeš. Sad treba da planira, da se radi na tome da se smanji uticaj ljudskog faktora sa 80 na bilo šta manje. Da, očito da je ova neka oblast, pa odomaći će se i ovaj termin, možda je to neka novija disciplina, pa zbog toga nismo toliko bliski sa ovim. Ako sam i ja prvi put pročitao, verujte da je totalno malo. Pa da, zbog toga nam para uši ovde, kao što smo već se složili, ima mnogo termina koje on po prvi put uvodi i za koje tek treba, na koje tek treba da se naviknemo. Ovo je inženjering ljudskim faktorima. Pa to, i to, i meni taj, taj malo, da. Ali e, ono što ja pitam je šta, bi, šta ta reč inženjering u stvari predstavlja? To je istraživanje i upravljanje e, ili, ili kontrola ljudskih faktora ili istraživanje ljudskih faktora ili šta bi bio taj inženjering, šta se podrazumeva u stvari inženjering ljudskim faktorima? Pa sve ovo što si redom sve navela, sve se provodi u inženjeringu. I istraživanje, i planiranje, i, i korekcija, i, i tako dalje. Samo stavi... A to je titl Rajko, jel da? Šta? To je titl, jel da? Ne titl, to je tekst. TVP press kit. I šta ide ovaj... Nekako ovako, pa ćemo još malo da... Kako mislite da ovo JR tačka možemo da prevedemo kad, kad se neko kod, kod nas, kad se transkribuje ime? li to mlađi sa, sa, sa, sa velikim slovom ili mlađi s malim slovom? Branko Radičević mlađi, na primer. Kako bi se to pisalo? Marina, imaš ti neku možda? A, ja, sam, ja sam do toaleta, nisam se javila. Mogu, mogu da čujem, samo sam čula svoje ime, o čemu se radi? 65. red. Samo mlađi, oj. Veliko ili malo slovo? Na Branko Radičević mlađi, kako bi se to pisalo? Ja bi malo. Ja ne znam, A ovaj mlađi... kod nas toga nema. Vidite, ovo ovaj mlađi kao titula kao mlađi savjetnik ili mlađi u sklopu nečijeg lič imena, kao recimo Robert Downey Jr., što mi ne Pa nije bilo dobro imena. Tako. Pa imaju ista imena, pa onda onaj mlađi od onog starijeg. Robert Downey Jr., na primjer, kako bi se to... Ne, hoću da kažem, da li Junior se odnosi na titulu, znači kao ne, ne. mladi sad. Ne, na ime, na ime. Na, ime. Ja bih onda stavila uh, Junior, iskreno, ali dobro. Možda da pogledamo malo na, na, na, na Google-u, a? Ajde, ja ću da pogledam u ovom transkriptivnom rečniku da nema nešto. Mada recimo ovaj George Bush e, serenja s oproštenjem, kako George Bush mlađi ga zovemo u medijima. Pa da, ja e sad kako to piše, ajde vidimo da li je veliko ili malo. Nema, on transkripcijom nema. Dobro se setila, njega ćemo naći i po novinama i... Evo, evo ja vidim, ali u različitim negde pišu veliko slovo, negde malo. Sad pitanje koja e, novina je ovaj, ima više kredibiliteta. Pa šta ima? Pa nemam pojma, ukucite George Bush mlađi, onako o, na srpskom, pa vidite. Ima svašta. Kažem, ima negde stoji malo slovo, negde veliko. Ko... Recimo u Blicu piše malo, Đorđa Buša Da. Da. Re, e, vesti RS, Boš mlađi takođe malim. Dnevni list danas kaže veliko. Vesti online, George Bush mlađi, ilustrovana.com, George Bush mlađi isto malo, ali ima crtice posle. srpskaanalitika.com, isto George Bush mlađi. Blic, evo sad u Blicu i veliko. u politici, u politici www.politika.rs, ostali komentari, to ne mora da znači. Politika RS, bivša starijeg bila Clinton, a George Bush mlađi, ima malo. Evo ga. Šta kažete na ovo carrying capacity of the earth, to je 13. Do 13. red. To smo rekli nosivost zemlje ili nosivi kapacitet ili kako ćemo to možda... Marina, ja mislim da se bila tu. Možda ćeš da imaš neku ideju. A bila sam, nisam imala da ideju, nemam ni sada, ali evo pokušavam nešto misliti. Mikana, ti si friškog duha. Nisam, to mi je struka, ja sam rudar. E, ajde, ajde. Kako bi to mogli da kažemo? Stalno se pominje u stvari carrying capacity of the earth. maxi maximum population of a given species that can survive indefinitely in a given environment. Kapacitet zemlje ovdje dovolj. Da, Mislim, možeš to. Kontekst biti dovoljno izgleda. <laughs> Potpunije jeste noseći kapacitet zemlje, nosivost i tako dalje, ali ne uklapa se. Ružno zvuči. Pa da. E, šta mislite za ovaj boom and bust? To je u ekonomiji kada ono dođe do nekog naglog buma i onda do, do, do basta. E sad, kako bi to onako nekako da bude malo bankarski taj neki izraz ili neki sa berze, prosto kako se to, kako se to kaže? Uspon i pad, jednostavno. Čak evo ga desno. Ili uspani krah je isto dobro. Da, da. Znači usponi krah, jel tako? slom. Kako, kako to da, kako, kako, kako smo na kraju rekli? Ja Marina rekla. Marina rekla. Sad kad bolje pogledam ovo, ja bi stavio bum i krah, ali znači bum nam nije samo uspon, nego bum je taj vrhunac ili kako ga da zovu. A se ovo odnosi na berzu kao krah ili može i na neki drugi pojmove? Na berzu, na berzu. A nagli procvat i krah. Kaže bum e, Benson, brz porast, bum uspon, privredni uspon, tutnjava gruvanje. Pa znači može samo uspon. ili vrtoglavi, ako već hoćemo da budemo ovako malo... Da se lepše Nagli uspon i krah. E, to je najbolje, mislim. kaže eh, ba, bast, promašaj, neuspeh, bankrot, krah, slom, možda čak i bankrot. Ali dobro, evo sve smo stavili, pa po... možemo i malo da... Da, mislim da ovo nije nešto što moramo svi jednako da prevodimo nego već prema eto, malo afinitetima, mislim da nije to baš Više samo da bismo izbegli ono slobodno, slobodno, nego onako da damo neke kao smernice pa da ljudi mogu da... Imali smo one self-erecting structures, to je sa 95. I tu je bio jedan post na, na, na našem Facebooku. Ko je to postavio? Se možda sećate. Jok. Ko je? Self-erecting, evo je Marija, našla sam. Ovde nije samo, samo građevina. Ja sam samo sklapajuć. A ovde nije građevine, ja mislim. Misli se verovatno na razne druge uh, oblike gradnje uopšte. Pa kako bismo mogli to neki sinonim? Može samo podižuće, samo sklapajuće. Ovde imamo, kažem vam, evo šta ovako, šta, šta ima? <clears throat> ima samonikle strukture, ima samopodižuće građevine, samopodizne građevine. Samopodizne strukture ja bih možda rekla ipak samo podižuće, ali dobro, samo podizne strukture. A, da, kad se sama podiže, onda je samo podizne. E, podižu, e, samo, samo podizne. Uh, jel vidiš možda, znači pogledaj ove komentare koje smo još imali, misliš da treba da bude samo podizne strukture, da li se svi slažu? Meni je samo podižuće, malo možda nekako samo podizna, ali ako kažeš da je to to, ja sam okej okay s tim. Odlično je, eto, svi ćute, znači slažu se. Može, može. Dobro, uh, social design, 98. Planiranje društva je okej, okay, ništa drugo ne. A socijalno planiranje ili društveno planiranje? Nije društveno planiranje, planiranje društva je u pitanju. Socijalno planiranje je ista stvar. Super, super, eto. Kako lepa saradnja između muškog i ženskog <laughs> dela populacije. Sve se može kad se hoće. Dobro, šta mislite za ovaj so socio-cyberneering stota, stota, ima, ima i, i komentari. A evo, drugari, imamo još samo četiri plava. Pa ja ovog sociokibernetika. Da, jedna reč. Jedna reč sociokibernetika. E sad, da li polu ženice ili... Jedna reč. museum done još tri testing ground uh, this University of Global Resource Management and Environmental Studies or World University is a testing ground for each phase of development. 108 Ogledno područje, to sam ja napisao. Ili ogledni teren isto je. Mada je područje bolje. Cool. Transvejer i core team. Samo dva. Samo dva. Ja mislim da se transfer samo transkribuje ali šta je to? Mislim, nekako mi je da, ali, ali, ali je to jedna zajednička imenica za sve, za, za sve te liftove praktično koji bi išli u raznim pravcima i odvajali se i nekako mi je transfer, ne pa znam koliko ljudi zna šta je. Futnoti, u, u fusnoti da se ovaj, objasni ili... Nemamo fusnoti. Možda pa u zagradi u reči... kad se prvi put javi, ali da. Pa da, ili tako nekako. Se tu misle neke prenosioce? Znaš kako, eh, to ima u FAQ, ajde probamo da ga nađemo. Samo sekund. Nema u ovome... Mm -mm. Ali mogu da probam ovde, samo malo. Evo imamo ovako, to je bilo FAQ, je li tako, Rajko? Da, da. Ne, ali ovaj kad otvorim te fajlove, samo malo. Dobila sam ceo sajt u, tekst, u tekst fajlovima i sad pokušam da otvorim FAQ. ti otvara mi prazan dokument, jebi i u Notepadu je skroz prazan. Ne znam kako bismo na putlu mogli da nađemo tu reč, pošto smo to radili i to je jedan od onih pasusa koje smo već završili. I da vidimo kako smo ga tamo preveli, smo sigurno isto bili glavu dugo nad tim. Hoćeš, na primjer, Ajko, ti možda da probaš nađeš to ovih dana u, u, u, u FAQ, onako, Ako te ne mrzim. Nisam Samo malo, samo malo. Da nisu ovo transporteri? Pa možda smo mi tako i stavili, da? Neka vrsta, da, transporteri. E, neka vrsta transportera, da. Ali onda bi oni stavili transporters. Očito da hoće da naprave razliku transporters and transfer. što se štiri oni kreću ko i ko pokretne trake. E. Liftovi. Ne znam. Ovde se misli na... Samo malo, samo malo. Ovde se misli na lične transportere znači koji imaju e, neprekidni lanac transporta. E to to. Južni tok imaju. Da, da. Kako bismo to mogli da prevedemo? Transferi. E sad je ova žena, vi razmišljate. Ja pokušam nešto da izgooglam. У рударству је непрекидна транспортна трака. Како? Непрекидна transportna traka, tako je zove. Nije ni kružna, ni ciklična, kažu neprekidna. Imate i člankasti transporter, isto je, znači, cikličan, e, znači, neprekidan kružni. Na razne druge oblike i tu su svi transporteri. Svi su zovu transporteri. Nema pametnijeg izraza, ali to što je, mi kad kažemo transportovan je uvek u, u neprekidnom krugu. Možda ovde da stavi ciklični transporter. Ne znam koliko je jasno. Ili neprekidno. A, a, a. Ha. Kako si rekao, u neprekidnoj kružnoj traci, jel? Nije, nije ovde, samo neprekidna transportna traka ili kružna, svejedno je, nema, isto je stvar. Ona nije kružna, ona je traka, ali je, znači, neprekidna, znači, kao krug. Hm. Dakle, kako predlažeš da prevedemo samo transvejers? Ciklični transporter. Jel ovako? Da smo oba dvoje kucali na C120. Ajde, ja sam sad pustila, možeš ti. Jel kucaš? Cool. Evo, ispred Super. I kor. Super sastanak. Tu smo još svi. tu smo, Kada? da, ali već temo. Pa, Skroz. Ma ostavite centralni timovi, ovo je jezgro je osnovni, to je bazični, ista je stvar. Znači jezgro i je osnovni, to opet podsjeća na bazu. Ovo je centralni ipak neke, kako kažu, kako, a, neka agregacija, skupljanje nečega, mislim, okupljanje. Ok, no, to je samo jedno. Centralni, jel? To si rekao, Mikane. Da, da. Samo Human Factor Engineering. Izvini, Rajko. Ono jedno ostaje sam. Ko je? Ono, ono crveno, da. Vidjet <clears throat> ću ja sa Ćaletom, pošto mislim da on, on bi tu mogao da izvuče neki dobar termin, pošto je, mislim da, pitaću ga pa ću da vidim šta, šta, je, šta je rekao. Ovdje treba meni ti način što je u našem duhu jezika bolje. To, to. K koji reči? Ono se samo ponovilo tamo onda kad objašnjavaju ko je žak fresko, ali FAQ nije bilo uopšte. Samo mi kažete koji red. 60. Aha. I ajde sad mi kažete šta ste još rekli. Samo inženjering reč treba zameniti nekom boljom adekvatom. Pa da. I to je sve. Cool. Pitaću, pitaću ovaj, koliko odmah. To je to. Da, da. Laku noć, a? Laku noć. E, mi se Mika ne čujemo, Laku ako noć. budeš mogao sutra, e, mada ne znam kad, recimo prepodne nešto, da vidimo ako Ray bude tu, možda onako, on bude tu ranije ujutru, još nije lego, tako da možda možemo, ali ja i ti imamo puno toga da prođemo, tako da možemo i samo nas dvoje pa posle za neke stvari, uh, u principu imamo sva prava i ja mogu da, znaš, da to podesim sve, tako da je e, da prođemo znači, nas da. dvoje i da, eto, ako si tu prepodne, ja sam tu do, e. radimo do dva. Ja sam slobodniji negde posle 11, jer ujutru mi radi, naravno i ujutru mi gužu. Ujutru ti sastanci nešto, od 11, znači, onda sam slobodniji, mada sam uvijek na mreži, možeš Onda ćemo, da. onda ćemo oko 11 da se vidimo taman, imamo dva sata skroz, meni to vreme i ovako za, za, za, za TVP, tako da su... Mogu sve, osim tim speak, znači mogu sve drugo. Sposle. Može Skype? Može, može. To nam je okej, okay. super. Okej, okay, noć. Laku noć. Laku noć. Marina? Molim? Ti samo ovaj, to što ti radiš, idi po, po crvenim po crvenim u onoj koloni srednjoj i na tim radi. Znači kako koji kreneš da radiš, tako piši, prebaci ga u žutu boju, napiši da radiš i kad završiš samo ga od, za zeleni i to je to, mi ćemo onda znati da na tome možemo da radimo jedan po jedan, pa kad završiš onda se javi da vidimo dok smo stigli pa da se svi uključimo u, taj, u tu lekturu 2. Važi. Ajde laku noć. Ajde laku noć, Ajde, laku noć Ana. Ćao.